Naprotiv, naša lijepa vjera dini islam ne samo da nas postiče na lijepo ponašanje, obhođenje prema ljudima, već i prema drugim svjetovima, prema životinjama i drugima. Konkretno, u našoj prošloj emisiji bilo je govora kako da se obhodimo prema našoj rodbini, ko se to ubraja u bližnju rodbinu i kakav je propis održavanja i na drugoj strani prekidanja rodbinskih veza. Pa smo mogli vidjeti da nas naša lijepa vjera dini islam mnogo, mnogo postiče na održavanje rodbinskih veza. Mnogo je kuranskih hajeta u prošloj emisiji, imali smo priliku čuti, mnogo je kuranskih hajeta u kojima nas Allah subhanahu wa ta'ala postiče da svaki vid dobročinstva činimo svojoj rodbini. Zatim u hadisima Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam na osnovu čega su islamski učenjaci rekli da je obaveza, da je vađib, održavati vezu s rodbinom. Održavati vezu s rodbinom, imati lijepe odnose s rodbinom, lijepo se obhoditi s njima. Na drugoj strani, svi islamski učenjaci su složni da je veliki grijeh, jedan od velikih grijeha, kidati rodbinske veze, ne mariti za rodbinu, loše se obhoditi prema njima, nanositi im zlo, i sve ono dakle što im pričinjava štetu, ono što ne bismo ni sami mi voljeli da se nama, nama čini. U ovoj emisiji saznajmo nešto kako održavati rodbinske veze, kako obhoditi se s našom rodbinom, šta se to ubraja u lijepo obhođenje, kako, na koji način obhoditi se s rodbinom da ne prekinemo vezu s njima. Pa ukoliko oni prekinu s nama, za čim posegnuti da se ta veza ponovo uspostavi? Šta nas pomaže u održavanju veze s našom rodbinom? Koliko je to vrijedno? Koje koristi? Na Dunjaluku i na Ahiretu kod Allaha subhanahu wa ta'ala imamo od održavanja rodbinskih veza. Kako, na koji način se zapostavlja rodbina? Šta nas to dovodi? Upoznajmo se s određenim detaljima postupcima, radnjama koje nas polahko odvode do zaborava naše rodbine, do kidanja rodbinskih veza. Pa dakle, na koji način se održavaju rodbinske veze? Ovdje postavljaju se dva pitanja. Kada se održava veza s rodbinom? U koje vrijeme? Da li je šerijatom predviđeno, određeno, ograničeno neko vrijeme u kojem moramo održavati vezu s rodbinom. Nema u šerijatu teksta, bilo koranskog ajeta ili hadisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam koji nas ograničava. Pa nam kaže svakih sedam dana morate posjetiti rodbinu ili svaki dan i sl. Nema. Stoga islamski učinjaci kažu, poput šeho l'islama ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, da ono što nije definisano šerijatom da se vraća na običaj jednog naroda. Dakle, ovdje konkretno vezano za nas, naš običaj. Šta se smatra kod nas? Koliko vremena prođe nakon čega kažu ti si zaboravio na svoju rodbinu, ti si prekinuo vezu sa svojom rodbinom. Dakle, nema u šerijatu određenog vremena, već se to vraća na običaj kako na koji način održavati rodbinske veze. Mnogi od nas, kada se govori o održavanju rodbinskih veza i kidanju rodbinskih veza, misle na posjetu. Nisi posjetio svoju rodbinu duže vrijeme, ti si prekinuo vezu s njima. Ili često ih posjećuješ i na takav način ti održavaš vezu s njima, sa svojom rodbinom. Jeste, Prvenstveno pod održavanjem rodbinskih veza misli se na zijaret, na posjetu. Međutim, to nije jedini način održavanja veze s rodbinom. Ponekada zna posjeta naprotiv, dakle, da bude razlog kidanja rodbinskih veza. Stoga, zijaret posjeta nije jedini način održavanja rodbinskih veza. Na prvom mjestu kažemo da zijaret posjeta je jedan od najboljih načina održavanja rodbinskih veza, ali ne jedini. Kažemo jedan od najboljih. I Zašto? Zato što kada posjetimo svoju rodbinu, vidimo u kakvom stanju se ona nalazi. Vidimo čega su potrebni, šta im nedostaje, možemo li ih pomoći. Lično ih saslušamo, čujemo od njih direktno, svojim ušima, razgovaramo s njima, upoznajemo se detaljno s njima. Zato, dakle, najbolji način održavanja rodbinskih veza jeste zijaret. Međutim, opet kažem, ne jedini. Tako isto, dakle, pod održavanjem rodbinskih veza misli se i da pozovemo, kao što mi odlazimo njima u posjetu, da pozovemo svoju rodbinu sebi u goste kući. Da se raspitujemo o njihovom stanju. Reko, kada ih posjetimo, tada se lično raspitujemo. Međutim, ako nismo u mogućnosti posjetiti ih, ili ako bismo im otišli, oni bi nam zatvorili vrata pred našim, našem licu, otjerali bi nas praga i slično. Ne voli nas. Obaveza raspitivanja o njihovom stanju, obaveza ostaje i dalje. Trebamo se raspitivati o njima, kako su, bolesni, zdravi, potrebni, siromašni, treba li im šta? Dakle, od održavanja rodbinskih veza jeste i da se raspitujemo o njihovom stanju, da ih mimo preko komšije, preko mještanina, dakle tu, iz tog mjesta, iz tog sela, ili putem telefona, ili putem interneta, poruku da pošaljemo i slično. Zatim, pod održavanjem rodbinskih veza, misli se i da materijalno pomažemo svoju rodbinu, da im dajemo sadaku ukoliko su oni toga potrebni. Ako siromašno žive, teško žive, potrebni su pomoći da udijelimo sadaku njima. I to je dakle posebno vrijedna sadaka. Sadaka udijeljena nekom neznancu koga ne znamo, koji nam često dolaze na vrata i traže, prose, sadaka udijeljena njemu ima samo jednu vrijednost, vrijednost sadake. Dočim sadaka koja se udijeli rodbini ima vrijednost i sadake i vrijednost održavanja rodbinskih veza. Kako je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam u vjerodostojnom, vjerodostojnom hadisu kod imama Tirmizije i drugih, rekao je doista sadaka data siromahu samo je sadaka. Dočim sadaka data siromahu, siromašnom iz rodbine je i sadaka i održavanje rodbinskih vesa. Pa dakle, ukoliko su potrebni, teško žive, naša obaveza prema njima, jedan od načina i vidova održavanja rodbinskih veza jeste da im pomognemo materijalno, da udijelimo sadaku njima. Ukoliko ne žive teško, ukoliko, alhamdulillah, žive dobro, Allah im dao i zadovoljni su s onim što imaju, ne traže od drugih, onda na nama je od vidova načina održavanja veza s njima da im dajemo poklone. Da im dajemo poklone, da im dajemo hedije. Dakle, ako nisu za sadake, onda zasigurno jesu za hedije, za poklona. I zasigurno hedija poklon jeste ono što čovjekovo srce otvara. Što otvara čovjekovo srce? Zato je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam te hadu, te habu, udjeljujte poklone jedni drugima pa ćete se, pa ćete se voljeti. Zatim, od načina održavanja rodbine, veze s rodbinom i lijepog obhođenja prema rodbini jeste da poštujemo, uvažavamo naše starije iz rodbine, da znamo koje im mjesto pripada kod nas, i također da budemo milostivi prema mlađima. Ovakvo ponašanje nam je naređeno prema svima, bez obzira. Bila to naša rodbina ili ne bila. Dakle, prema svim muslimanima. Pa kada nam je tako naređeno prema svim muslimanima, dakle i neznancima, onima koje ne znamo, onda zasigurno naša rodbina ima veće pravo na to. Da poštujemo, uvažavamo, cijenimo, vrednujemo naše starije i da smo milostivi prema našim mlađima. Da učestvujemo s njima u njihovim radosnim trenucima, kada se oni raduju, da se i mi radujemo i da također učestvujemo s njima u njihovoj boli, u žalosti, žalostnim trenucima. Dakle, da se suosjećamo s njima i u radosnim i u žalostnim trenucima. Da ih obilazimo kada se razbole, da ih obilazimo kada se razbole. Ovo je dakle obaveza svakog muslimana prema svakom drugom muslimanu. Ako nam je to obaveza prema drugom muslimanu, onda dakle naša rodbina je preča toga. Naša rodbina je preča da nju obiđemo. Pa zato kada se neko iz naše bližnje rodbine, dakle na prvom mjestu babo, majka, <clears throat> zatim amidža, dajidža, tetka s jedne, s druge strane, Kada se oni razbole, onda dakle obaveza nam je i takakva da ih obiđemo. Ako Allah dželavala propiše im smrt, obaveza nam je da im klanjamo, da im klanjamo dženazu, da ih ispratimo do kabura. Također, kao što odlazimo da ih posjetimo, kao što njih pozivamo sebi u goste, kada nas oni pozovu, Pogotovo kada nas oni pozovu, obaveza nam je da im, da im odemo. Zatim, od vidova načina održavanja veze s rodbinom jeste da očistimo svoja prsa od zavisti i mržnje prema njima. Kako održavati? U prošloj emisiji rekli smo da se pod održavanjem veza s bilo kim, konkretno govorimo s rodbinom, ali pod održavanjem veze s nekim misli se na nastojanje da se dotičnoj osobi ostvari ili pomogne u ostvarivanju svake moguće koristi, svakog dobra i da se od nje odagna svaka moguća šteta. Kako? Pomoći našoj rodbini da ostvari svako dobro, svaku korist i dunjalučku i ahiretsku ako naša srca izgaraju od zavisti prema njima. Nemoguće. Nemoguće održavati vezu s rodbinom ako smo im zavidni, ako ih preziremo, mrzimo, imamo loše mišljenje o njima. Zato obaveza nam je, naprotiv prije svega ovog spomenutog, da očistimo svoja prsa od zavisti, mržnje, lošeg mišljenja prema, prema svojoj rodbini. To nam je obaveza prema svakom muslimanu. Ne smijemo biti zavidni, ne smijemo mrziti, prezirati, ostavljati na cjedilu, imati loše mišljenje, uhoditi, špionirati, ogovarati bilo koga od muslimana, pa zar nam je to dozvoljeno prema našoj rodbini, da ogovaramo i smijavamo, ni podaštavamo našu rodbinu, ne. Dakle, obaveza nam je da očistimo svoja prsa od mržnje i zavisti prema njima. Zatim, da dovimo za njih, da dovimo za njih u svemu što je dobro za njih, da im Allah to da i da ih sačuva, sakloni od dakle onoga što je zlo po njih i u čemu je šteta po njih. Zatim zasigurno jedan od posebnih vidova održavanja veze s rodbinom. Kada dakle sve ovo spomenuto je obaveza da činimo prema našoj rodbini, onda zasigurno je obaveza i da ih popravljamo u njihovoj vjeri, da ih pozivamo u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru ako je ne praktikuju, da ih pozivamo da obavljaju namaz kada dođe mjesec Ramazan da poste, da se lijepo obhode, da ne budu lijeni, da rade halal posao, da donose na faku, da donose obskrbu svojoj porodici, da ne pružaju svoju ruku prema drugima i sl. Dakle, obaveza nam je da ih savjetujemo. Vjera, naša vjera, sastoji se od savjeta. Kako popraviti? Kako popraviti našu rodbinu, popraviti njihovu vjeru tako što ćemo ih savjetovati? Zasigurno, od vidova održavanja veze s rodbinom jeste da njima damo njihovo pravo svakome od njih, babi, majci, tetki, jednoj, drugoj, amiđi, dajđi, djeci, slično, da im damo pravo koje im, koje im dolikuje, koje dolikuje njihovom položaju. I zasigurno također, ukoliko smo od ugleda, imamo dakle, riječ koja se sluša u našoj rodbini, naša rodbina nas sluša, obaveza nam je da izmirujemo našu rodbinu. Nažalost, danas možemo vidjeti mnoge ljude kako su zavađeni sa svojom rodbinom međusobno, jeli između sebe su zavađeni, pa je dakle obaveza svima onima koji su u mogućnosti, koji dakle imaju ugleda u svojoj rodbini da popravljaju rodbinske odnose, da izmiruju svoju rodbinu. Budemo li se obhodili na ovakav način s našom rodbinom, posjećivali ih, pomagali ih, raspitivali se za njihovo stanje, kada saznamo da su bolesni, da ih obiđemo, umru, da im klanjamo dženazu, tokom njihovog života, da se suosjećamo s njima u njihovim radosnim i žalosnim trenucima, da pomažemo ih u svemu, u svakom dobru dunjaluka, ahireta, u njihovom dunjaluku i njihovoj vjeri. Budemo li se obhodili na ovakav način, radujmo se ogromnoj nagradi koju nam obećava Allah dželavala i njegov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Pa tako, onaj koji bude održavao vezu sa svojom rodbinom, taj održava vezu sa Allahom jalla wa ala. Onaj koji održava vezu sa svojom rodbinom, taj održava vezu sa Allahom subhanahu wa ta'ala. U vjerodostojnom hadisu kod Bukhari i kod muslima od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala prenosi se da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao kada je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio stvorenja, završio sa stvaranjem stvorenja, stvorio je rodbinsku vezu. Pa je tada rodbinska veza obratila se Allahu subhanahu wa ta'ala i upitala je li ovo mjesto kada se gospodaru tebi dovi i kada ti primaš dove, kada se traži utočišta kod tebe, pa je Allah, Allah rekao da. Nakon toga rodbinska veza se utjecala Allahu subhanahu wa ta'ala od prekidanja veze s njom. Rodbina se utjecala Allahu subhanahu wa ta'ala od prekidanja veze s njom, da ljudi na dunjalku kidaju vezu s rodbinom. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala upitao rodbinu, jesi li zadovoljna da ja uspostavim vezu sa svakim onim koji bude uspostavljao vezu s tobom? I jesi li zadovoljna da prekinem vezu sa svakim onim koji bude prekinuo vezu s tobom? Pa je rodbinska veza rekla da, a Allah subhanahu wa ta'ala je rekao fehu velek. To ti i pripada. Dakle, onaj koji bude održavao vezu sa svojom rodbinom, taj na takav način održava vezu i sa Allahom subhanahu wa ta'ala održavanje rodbinskih veza jasan je razlog ulaska u džennet. Dakle, jedan od razloga ulaska u džennet. Svi mi priželjkujemo da uđemo u džennet. Zašto? Jer onaj koji uđe u džennet nikada više neće izaći iz njega. Onaj koji uđe u džennet nikada neće patiti se, umarati se, neće stariti, neće se habati, neće umrijeti, samo će uživati iz dana u dan. Sve ljepša, bolja, uživanja, što god poželi, imat će. Pa svakom od nas je cilj, nastojanje, težnja da uđe u džennet. Jedan od načina, sigurnih načina ulaska u džennet jeste održavanje veze s rodbinom. Kaže Ebu Jubel Ansari radijallahu ta'ala da je došao neki čovjek i upitao Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o dijelu, postupku, radnji, koji će ga uvesti u džennet. Ukoliko se bude bavio tim dijelom, bude pri sebi imao tih dijela, Allah subhanahu wa ta'ala zbog tih dijela uvešće ga u džennet. Pa je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, obožavaj samo Allaha i nikoga mu ne smatraj ravnim, obavljaj namaz, izdvajaj zekat i održavaj vezu s rodbinom. Obožavaj samo Allaha i nikoga mu ne smatraj ravnim, obavljaj namaz, izdvajaj zekat i, i održavaj vezu sa svojom rodbinom. Slično se bilježi i u hadisu Abdullaha ibn Salama, koji nam prenosi događaj u kojem se spominje dolazak Allahovog poslanika alihi salatu sam u Medinu, hidra, preseljenje iz Mekije u Medinu. Kada je Allahov poslanik alihi salatu wasalam ušao u Medinu, prve riječi koje je rekao stanovnicima Medine bile su o ljudi širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u džennet sigurno. O ljudi širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze, održavajte vezu s rodbinom, lijepo se obhodite sa svojom rodbinom i klanjajte noću dok drugi spavaju, sigurno ćete ući u džennet. Održavanjem rodbinskih veza mi se odazivamo Allahovoj naredbi, a za odazivanje Allahovoj naredbi slijedi najveća nagrada. Nagrada za pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala nije poznata, skrivena je, odnosno Allah subhanahu wa ta'ala zato mnogo nagrađuje. Nagrađuje one koji se odazivaju njegovim naredbama. Pa, Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلُ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ Allah subhanahu wa ta'ala dakle spominje i one koji održavaju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se održavaju. Da se održava. I oni koji se boje svoga gospodara i boje se strašnog obračuna sutra na sudnjem danu. Njih čeka posebna nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Održavanjem rodbinskih veza pokazuje se i dokazuje da vjerujemo u Allaha i sudnji dan. Jer je rekao poslanik sallallahu alihi wasallam Men kane ju'minu billahi wal jeumil ahir fel jasil rahime. Onaj koji vjeruje u Allaha i sudnji dan neka održava rodbinsku vezu. Vezu s rodbinom. Također jedno od Allahu subhanahu wa ta'ala najdražih dijela jeste održavanje veze s rodbinom, održavanje rodbinskih veza, lijepo obhođenje s rodbinom. Stoji u hadisu da je jedan čovjek iz plemena Hus'am upitao Allahovog poslanika alihi salatu wasalam o Allahu najdražim dijelima pa je rekao Allahov poslanik alihi salatu oslam, vjera u Allaha, čvrst, pravi iman u Allaha. Zatim koji je nakon toga rekao je da održavaš vezu s rodbinom. Održavanje veze s rodbinom. Koji je nakon toga rekao je da se traži da drugi ljudi čine dobra djela i da se ostave loših djela. Dakle, posticanje ljudi na činjenje dobrih djela i ostavljanje loših. A koja su to Allahu najmrža djela? Upitao je čovjek, pa je Allahov poslanik alihi salatu oslam rekao smatranje Allahu nekoga ravnim. Smatranje Allahu nekoga ravnim, da je neko sličan ili ravan Allahu subhanahu wa ta'ala, koji nakon toga rekao je Allahu poslanik alihi salatu wasalam, kidanje rodbinskih veza. Kidanje rodbinskih veza je nakon širka, nakon smatranja Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim, Allahu najmrže, najmrže dijelo. Zatim, rodbinska veza će sutra na sudnjem danu svjedočiti onome koji je održavao vezu s njom. Dakle, bit ćemo posticaj, bit ćemo podrška, svjedočit će za njega, bit ćemo opravdanje, bit ćemo zalog sutra na sudnjem danu. Pa se prenosi u hadisu Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao Allahov poslanik alihi salatu wasalam da će svaka rodbinska veza sutra na sudnjem danu doći ispred onoga koji je održavao ili kidao vezu s njom. Svaka rodbinska veza, dakle rodbina će doći ispred onoga i stati pred Allaha Vala, dakle ispred onoga koji je kidao ili održavao vezu s njom. Pa će onome koji je održavao vezu s njom, dakle rodbinom, svjedočiti da je održavao vezu. Doćimo onome koji je kidao, svjedočit je protiv njega. Dakle, posvjedočit će da je kidao, da je kidao vezu s njima. Zatim, održavanje rodbinskih veza. Nagradu za održavanje rodbinskih veza Allah subhanahu wa ta'ala daje čak i na Dunjaluku. Allah subhanahu wa ta'ala još na Dunjaluku nagrađuje za održavanje rodbinskih veza kao što također požuruje i kaznu za kidanje rodbinskih veza još na Dunjaluku. Dakle, onaj koji održava rodbinske veze, neka se raduje. Bude li to iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će ga nagraditi još na dunjaluku. I neka strahuje, neka se plaši onaj koji ostavlja i zapostavlja, koji kida vezu sa svojom rodbinom da ga Allah dželavala ne kazni još na dunjaluku. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, nema pokornosti Allahu da Allah subhanahu wa ta'ala za nju brže nagrađuje, daje brže nagradu kao što je održavanje rodbinskih veza. I nema kazne koju Allah subhanahu wa ta'ala brže daje, požuruje od kidanja, od kazne za kidanje rodbinskih, rodbinskih veza i hadis je šeha Albani rahimehullahu ta'ala ocjenio vjerodostojnim. Također, Održavanje rodbinskih veza razlog je uspostavljanja ljubavi i veze među rodbinom. Zasigurno, jeli, i to možemo da vidimo u našoj praksi, u našem životu. Oni koji održavaju vezu jedni s drugima, potpomažu se na spomenuti način, kako smo spomenuli, kako treba održavati vezu s rodbinom, među njima vlada, ljubav, milostivost, suosjećanje i sl. A kaže Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, Doista održavanje rodbinskih veza postiče na ljubav rodbine. Postiče na ljubav rodbine, da se oni između se vole i također postiče na bereket u njihovim životima. Razlog je davanja bereketa u njihovim životima i razlog je također lijepog spomena nakon njihove smrti. Zasigurno kada neki od članova rodbine umre, drugi ga po lijepom spomnju. Zašto? Zato što je održavao vezu s njom, tom rodbinom. I na drugoj strani, dakle, od opasnosti kidanja rodbinskih veza i od kazni kojima se prijeti za ovo gnusno dijelo, jeste da svakog, dakle, kao što stoji u hadisu Allahovog poslanika, alihi salacom, svakog četvrtka se uzdižu dijela Allahu subhanahu wa ta'ala od ljudi. I Allah subhanahu wa ta'ala prima ta dijela izuzev onoga koji kida vezu s rodbinom. Koji kida rodbinske veze. Njegova dijela Allah subhanahu wa ta'ala ne prihvata. I također jasno, jasno je došlo u hadisu da u džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. U džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze. Jasno je došlo u hadisu la yadkhulul jannata qati'un. U džennet neće ući onaj koji kida rodbinske veze i hadis bilježe Buhari je muslim, dakle hadis vjerodostojen. Dakle, na nama je da malo porazmislimo o našoj rodbini, da se upoznamo s našom rodbinom i sa našim odnosom prema našoj rodbini. Kako, na koji način održavamo vezu sa svojom rodbinom? Jesmo li doista od onih koji državaju ili kidaju rodbinske veze? Da li doista našoj rodbini želimo svaku moguću korist da im pribavimo i da od njih odagnamo svaku moguću štetu, zlo.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 Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.